الحديث الثاني حديثي يبيلي كتك ملنغهو عن السعد ابن جثامة رضي رضا حوانه كتوكك السعد ابن جثامة رضي الله عنه أنه حقيقي هو سعد ابن جثامة أهداه alitoa zawadi kwa nani lirasulillahi sallallahu alayhi wasallam ahda alitoa zawadi li kwa nani li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam kwa mtume sallallahu alayhi wasallam au tunaweza tukasema kwamba alimzawalia mtume sallallahu alayhi wasallam Sa'b bin Jathama annahu hakika yeye Sa'b bin Jathama alimzawadia bwana mtume saa salam ahda lirasulillahi saa salam au kwamba alitoa zawadi kwa mtume sallallahu alayhi wasallam himaran wahshiyan punda wa porini ambayo tunamwita kwa Kiswahili punda milia himaran zaidi yenyewe alompa mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa ni punda punda huyu ni wahshiyan punda wa porini punda milia sio punda mijini hawa virongwe himaran wahshiyan ambaye ni halali kuliwa huyu عن الصعب ibn jathama رضي الله عنه أنه حقيقة الصعب ibn jathama alimzawadia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ahda li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alimzawadia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam himaran wahshiyan punda milia wa huwa bil abwa na yeye alikuwa katika mji au eneo linaloitwa al abwa'i wa huwa bimaana na yeye mtume sallallahu alaihi wasallam الضمير هنا يعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمعنى annabii sallallahu alaihi wasallam alikuwa katika eneo linaloitwa al-abwa al-abwa hili ni eneo maarufu kama alivyoandika Ibn Uthaymeen katika sherehe hii ya Tamil fam ni ismun mawdha al-abwa ni jina la eneo baina makka wal madina eneo hili liko baina makka na madina yusamma alana ama kwa sasa linaitwa al-khariba kwa hiyo ukisikia al abwa katika riwaya hii ni sehemu eneo ambalo liko baina makka na madina au biwaddani au inawezekana ikawa eneo jingine linaitwa waddani kwa hapa bila shaka itakuwa rawi amekuwa na ile shaka eh anasema lishakki min ahdi ruwat baadhi ya wasimulizi wakawa na wasiwasi shaka ima itakuwa ni al-abwa eneo au itakuwa ni waddani kwa ndo maana ikaja au biwaddani kwa waddani ni vile vile ni ismun mauda ni jina la eneo ni eneo hili liko baina makkah wal madina baina maka na banina yusamma alana kwa sasa eneo hili linaitwa mastura badala ya wadani kwa sasa linaitwa mastura anasema himaran wahshiyan alimzawadia mtume saa salam punda milia wa huwa na yeye mtume saa salam bil alikuwa katika eneo hilo la abwa au biwaddani au alikuwa katika eneo la waddani faraddahu alayhi mtume sallallahu alaihi wasallam akamrudishia as bin Yathana akamrudishia nini yule punda wake ambaye eh, punda milia aliyomtoa kama ni zawadi faraddahu alayhi mtume sallallahu alaihi akamrudishia nani as bin Jathama yule punda milia akamrudishia faraddahu alayhi akamrudishia mtume saw salam yule bwana asabu ibn athama falamma raa basi pindi mtume sallallahu alaihi wasallam alipoona falamma raa pindi mtume sallallahu alaihi wasallam alipoona ma fi wajhihi yani kuna nini katika sura yake sura ya nani sura ya asabu ibn jathama falamma raa basi pindi mtume sallallahu alipoona ma fi wajhihi yani ile sura yake kuna jia kitu gani katika baadhi ya riwaya imekuja falamma raa ma fi wajhi unaweza ukaona katika kitabu chengine imeandikwa basi alipoona katika sura yangu ma fi wajhi alipoona kuna nini katika sura yangu qal akasema mtume saw wasallam kumwambia huyu as-sa'd bin jathama inna hakika sisi lam narud dahu alaika hatukukurudishia huyu punda wa porini punda milia illa isipokuwa anna kwamba sisi ni hurumun bimaana tuko kwenye ihramu hurumun tushalielezea neno hili maana nyingi kwamba e, eh, tumbo tayari tumeshakuwa katika mavazi yale ihram na tumehirimia hija inna hakika sisi lam nuraddahu hatukukurejeshea punda huyo milia alaika kwako illa isipokuwa anna au katika baadhi illa ana eh, ila isipokuwa mimi illa isipokuwa anna ya nuni na shada kwamba sisi hurumun tushahirimia tuko katika ihramu ndo sababu ya kukurudishia na kuona kama uso, uso wako umechange. Kwa hiyo ili ujue sababu kwa nini kakurudishia ni kwamba sisi tushahirimia, tuseme labbaika allahumma labbaika. Kwa hiyo hakuna haja tena kupokea e, zawadi yako. Wa fi lafdhi muslim, katika tamko la Imam Muslim imekuja kwamba rijla himarin yani Sabu bin Jathama alimzawadia bwana mtume SAW salam mguu wa huyo milia rijlan rijla himar yani alichukua mguu wa pundamilia bwana As-Sa'd bin Jatham radhiallahu anhu akampelekea zawadi mtume SAW salam fi lafdhin katika tamko jingine imekuja shiqqa himari bwana Sa'd bin Jathama alimzawadia bwana mtume salam upande upande mzima wa pundamilia eh shiqa himari alimzawadia upande mzima wa pundamilia wa fi lafdhin na katika tamko jingine <clears throat> imekuja ni ajuza himari alimzawadia bwana mtume saa salam ajuza kwa maana ni sehemu hii unaita ya kiuno eh kiuno cha huyu nani pundamilia ajuza himar yani kiuno cha pundamilia huyu bwana akachukua kiuno chote kile akamzawadia mtume sallallahu alayhi wasallam wa fi lafdhin na katika tamko jingine wal fi lafdhil muslim katika tamko la muslim imekuja riji la himar mguu wa punda milia yani walomzawadia mtume sallallahu alayhi wasallam fi lafdhin katika tamko jingine shiqqa himar upande mzima wa punda milia alimzawadia wa fi lafdhin na katika tamko jingine ajuza himar ni kiuno cha himar kwa maana e, kama vile ambavyo mbuzi ng'ombe wanapochinjwa wanakuwa na sehemu ya kiuno kwa hivyo ajuza ni kiuno cha punda huyu milia akachukua akampelekea zawadi mtume sallallahu alayhi wasallam nam wajhu hadha alhadith hadithi hii ina picha hii yani picha gani inaonekana hapa wajhu hadha alhadith hadithi hii ina picha ina sura ifuatayo annahu hakika yeye mtume sallallahu alaihi wasallam dhanna alidhania dhanna alidhania annahu kwamba yeye e, as-Sa'b bin Jathama swida liajlihi yani aliwinda kwa ajili yake liajlihi yani liajli nabii sallallahu alayhi wasallam annahu dhanna yani mtume sallam alidhania annahu kwamba Sa'b bin Jathama radhiallahu anhu swida aliwinda aliwinda hii huyu punda milia liajlihi, kwa ajili yake yeye tu Mtume sala salam. Hii ndiyo sura ya hii hadithi. Walmuhrim, na mwenye kuhirimia, la yakulu hali masida liajli, kile kilichowindwa kwa ajili yake. Walmuhrimu, na mwenye kuhirimia siku zote sheria inamkataza ina, ina la yakulu hali maswida kile kilichowindwa kimewindwa kwa sababu gani kwa sababu yake yeye kwa hiyo ina maana mtume swalla salam aliona kwamba huyu e, as-Sa'd bin Jathama alikwenda akawinda pundamilia kumbe ile pirika zote zile ni kwa sababu ampelekee mtume sasa kwa hiyo hii ikapelekea moja kwa moja ah, wewe umewinda kwa sababu yangu mimi na mimi ni muhrim kwa hiyo sitokula nyama yako nyama, yani nyama hii ya punda milia ani Sa'd ibn Jatham radhiallahu anhu annahu ahda li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam hakika yeye alimzawadia bwana mtume sallam himaran wahshian punda milia wa huwa na yeye alimtume alikuwa wapi bil abwaa katika eneo linaloitwa Abwa au biwaddani au alikuwa katika eneo linaloitwa Waddani faraddahu alayhi bwana mtume saa salam akamrudishia Asabu bin Jathama yule punda milia falamma raa basi pindi bwana mtume alipoona ma fi wajihi yani yale ambayo yamo katika uso wake yani jinsi uso wake ilivyokuwa qal akasema akamwambia inna hakika sisi lam naruddahu alayka hatukukurudishia huyo milia illa isipokuwa anna hurum isipokuwa sisi tushahirimia tuko katika hiram wa fi lafdhi muslim rijla himar kwamba bwana huyu alimpelekea zawadi bwana mtume sallallahu alayhi wasallam mguu wa milia fi lafdhin katika tamko jingine shiqqa himar alimpelekea zawadi bwana mtume salam ubavu au upande mzima wa punda milia wa fi lafdhin na katika tamko jingine ajuza himarin alimpelekea zawadi bwana mtume nini kiuno cha punda milia wa chuhal alhadith sura au picha inayopatikaniwa katika hadithi hii annahu dhanna annahu sida liajlihi kwamba yeye mtume alidhania kwamba huyo Sa'd bin Jathana aliwinda kwa ajili yake, yani alimwindia kwa ajili yake tu Mtume. Walmuhrim, na mwenye kuhirimia, hali la yakulu maswida liajlihi, kile kinyama kilichowindwa kwa ajili yake. Kwa hiyo hii ni hadithi ambayo ya mwisho katika mlango huu ambayo inazungumzia masala ya mtu aliohirimia kula chakula au yani e, mnyama ambaye aliyoindwa na yule ambaye hakuhirimia nam mwisho katika hadithi hii kuna faida hapa ambayo nafikiri itakuwa ni bora zaidi tukaisoma anasema eh ishkalu wajh wa jawabuhu اختلفت ألفاظ هذا الحديث ففي بعضها أنه أهدى الرسول صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وفي بعضها آه، وفي بعضها رجل حمار وفي بعضها شق حمار وفي بعضها عجز حمار إشكال يعني ule mushkil au utata ambao unapatikaniwa katika hadithi hii kwa jawabu na jawabu za utata wake. Kwa kweli kuna matamshi ambayo yamepishana, yametofautiana, ikhtalafat alfadh, matamshi yametofautiana. Kuna ile matamshi ambayo yalokuja kwamba huyu bwana alimzawadia bwana mtume saa salam himaran wahshia, hii tamko la kwanza, lakini likaja tamko jingine rijla rijla himari likaja tamko jingine shiqa himar likaja tamko jingine ajza himar kwa hiyo hii tunasema ni ikhtilafu al-alfaz yani utata eh, wa maneno jibu lake ni kwamba anna itlaqa al-kulli wa iradata al-ba'd sa'irun sha'irun fi al-lugha fala yamtani an yurada bil-himar al-wahshi ba'dhuhu وأما اختلاف الرواية في هذا البعض فلا يمتنع أن يكون عجز حمار والعجز الشكر المهم ni maneno ambayo zaidi ya kitaalamu anasema ya kwamba matumizi ya kila neno ambalo limekusudiwa kwamba baadhi inaposema baadhi basi hili linakusudia sa'iun sha'iun yani linaenea eh fi lugha katika lugha bimaana ya kwamba pakizungumzwa baadhi basi lugha ina maana kwamba ni kitu chote yani sio kwa maana ile hali ya kwamba itakuwa kitu fulani ah. kwa hivyo anasema ni hii ni itlaqal kull wa iradatu ba'd ni kutamka kwa kila lakini imekusudiwa ni baadhi kwa hiyo inaenea na haiziwi fala yamtani an yurada bilhimari alwahshi badu haiziwi kwamba pamekusudiwa ni baadhi ya yani kwa sema e, maeneo au viungo vya punda milia ama khitlafu ya wapokezi hawa ikhlafu ruwat kuhusu hadithi hii vile vile haiziwi ya kwamba isiwe fala yamna an yakuna ajza himar eh, kiuno cha punda wal ajzu shakku minhu wa fihi ar-rijl almuhim ni maelezo ya kitaalamu zaidi lakini zaidi hapa chini ndipo muhimu zaidi kuliko hapa juu ni muaradhatu wa jamu muaradhatu wa jamu kivipi utaona kuna hadithi hapa katika mlango huu ni mbili hadithi hizi mbili mbona zinagongana kuna muaradha kuna contradiction hadithi ya kwanza na hadithi ya pili sasa tutafanyaje basi tuziweke zote mahala pamoja halafu tu, tu, tuangalie nini ambacho kitachokuwa chenye manfaa au chenye kukusudiwa ndio maana muaradha yani ile contradiction baina alhadith alawwal walhadith hadith athani na alafu tunatafuta solution ujamoo basi tutaziweka pahala pamoja tutaziangalia nam mgongano huu uko wapi anasema hadha alhadithu hadithi hii ya nani ya as-sa'b bin jathama yuaridhu hadith abi qatada as-sabiq qablahu inagongana na hadithi ya abu qatada ambayo iliyopita kabla hapo nafikiri kama mtu alikuweko darasa lile siku yani Ijumaa iliyopita hadithi ya mwanzo ni hadithi ambayo ni yasema an abi qatada an abi qatada kwa hiyo ukisikia kwamba e, abi qatada as sabiq qablahu ni hii hadithi ya kwanza haithu akala an-nabii sallallahu alayhi wasallam wa huwa muhrimun hali ambapo kwamba mtume SAW salam alikula hali ya kwamba tayari ameshahirimia min himari alwashi alikula punda milia alladhi ambaye sadahu aliyemwinda nani sahaba anaitwa Abu Qatada hii ya kwanza hadithi ya kwanza wamtanaa fi hadha alhadith lakini mtume huyo huyo akakataa akajizuia katika hadithi hii ya Asabu bin Jathama min akli kula mimma salahu kwa kile ambacho kilichowindwa na nani na Asabu bin Jathama wa ahda lahu minhu Sabu bin Jathama alipowinda akampelekea bwana mtume sallam akakataa akajizuia wamtanaa akastop kusema eh, akamrudishia wa allala dhalika akatoa sababu ya hilo la mtume kukataa na akamrudishia bikaunihi kwamba yeye amekuwa ni muhrima ameshahirimia ndiyo ile reason behind kwa nini e, mtume salam akamrudishia Sa'b bin Jathama milia wake kaletea zawadi kwa heshima akamwambia ah, chukua lakini akatoa sababu ndio yualala sababu gani kwamba mtume akasema anna muhrimu sisi tumehirimia sasa huoni kama kuna mgongano hapa mwanzo Abu Katada alikula si alikuwa amehirimia mtume swalla salam Asabu bin Jathama akakataa tena punda huyo milia kule punda milia Abu Katada na vile vile punda milia nini jibu lake sasa واجاب الجمهور جمهور العلماء وكجيب hivi aba qatada kwa sababu yule aba qatada hadithi ya mwanzo lam yasidhu linnabii saa salam hakuwa amewinda kwa ajili ya ya mtume sallallahu alayhi wasallam lam yasidhu hakuwinda yule milia li kwa sababu ya nani kwamba anampelekea nani zawadi bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ndio maana faakala minhu mtume akala punda milia aliyowindwa na Abu Katada wa amma sabu ama huyu sahaba as-Sa'b bin Jathama yeye fasadahu aliwinda punda milia li kwa ajili ya sa ya kumpelekea nani zawadi linabii sallallahu alaihi wasallam na ndio maana falam yakul minhu bwana mtume akagoma akakataa kula sasa hapa nafikiri kama utakuwa mwerevu na unafuatilia ushajua sababu kwa nini kule akala Abu Katada na kwa nini sahaba huyu Asabu bin yathama hakula kumbe sababu kubwa ni kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameshahirimia akalefewa nani pundamilia na pundamilia yenyewe wakula ilikuwa ni hivi masahaba walikula baadaye wakaja wakasema mmm, bwana vipi tunakula sisi hali tushairimia hem tuende kwa mtume tukamuuliza mtume alipompelekea ile swala akasema kwamba je yuko katika nyinyi alimtuma alimwamrisha bikatada akawinde akasema hapana yuko katika nyinyi alimwashiria alim, alimpa usaidizi hapana basi kama yuko lolote alobakia leteni tu kuna maana Abu Qatada aliwinda tu kama ni kiwindo cha kawaida lakini huyu bwana Asabu bin jathana alikuwa anawinda na waitu kiwindo hichi kikitia mkononi nampelekea zawadi mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam kule alikula alikuwa tayari shahirimia kwa sababu kiwindo hakikuwindwa kwa ajili yake ah, mwenye kuhirimia lakini kiwindo cha pili kiliwindwa kwa sababu ya, ya tayari mtume yani afwa yani kwa kimewindwa kwa lengo la kwa maana apelekewe mtume saa salam ni zawadi almuhimu e, hapa tumepata hitimisho la mlango huu katika hali kama hii وذهب بعض العلماء إلى أخذ بحدث الصعب لتأخره eh wanazuoni wengine wakapita kwamba ni vyema kuichukua kuitumia hadithi ya Sa'b bin Jathama kwa sababu hii ni ya mwisho eh, kwa maana ile ya mwanzo Abu Qatada ni ya mwanzo tukio lilitokea mwanzo hii ya Sa'b bin Jathama tukio lilitokea baadaye kwa hiyo wanazuoni wakasema hii hadithi ya mwisho bora tuitumie zaidi kwa sababu ni ya mwisho na wakawa wakasema li la yakulu muhrim mima ahdahu lahu e, ghairu almuhrim siku zote mtu ambaye alokuwa ameshahirimia basi hatoweza kula kile ambacho kilichowindwa kwa ajili yake na akaletewa zawadi eh wallahu alam kwa mpaka hapo tumemaliza mlango unazungumzia masala إيه، باب المحرم يأكل من صيد الحلال